apirilako geita bitu gaur eh, astelena da eta hau berrion albistegia duzu. Berrioz ratiaren albiste eman kizuna. Sahararen aldeko egunak amaitu ziren iragan ostiralean. Sola saldiak, proiektzioak, zineforumak, afari solidarioak eta bar askorako eman dute iragan ostiralean amaitu ziren Sahararen aldeko egunak. Oroar oso ekitaldi agriak izan ziren, jendean dan aurbildu baitzen deialdi eta itzordu gehienetara. handena den ekitaldien eh, programazioa amaitu bada Sahararen ego egoera zuzenean ezagutzeko beste aukera bat ere, asteazken honetan errefusiatu kanpalekuei buruzko argazki erakusketa zabalduko baita kulturgunean maiatzaren laura bitartean. Eta ekimena errakastatxu ezari garela, ezin dugu aipatu gabe utzi atzo amaitutako gazte astean. Alaxe da, ba, izazpi eguneko festa eta aukto gestio ekimenak atzo izan zuen bere azken eguna, eta kasu honetan ere, agriakastaitzela erdietxi zuten berriozarko gazteek. Iragan astelenean jaurti zuten txupinazoan eskamutilek, eta ordutik jokoak, itzaldiak eta kontzertuak izan dituzte gozagarri. Iragan astean, gazte asamladako kide den Manesh Maiarin izan genuen kaixo berriozar magazin magazinean gonbidatu eta berak ere nabarmendu egin zuen gazte asteko zenbait itzorduek eh, piz, piztutako ikusmena. Astelenean ondo, eguzki plaza bete genuen. Bueno, zau gaizki. Eta mugimenduz behintzat polita izan zen giroa. Mhm. Eta aste artean proiektuaren aurkezpenean ere nahiko gazte zeuden interesatuak eta haien mhm. lokal berria nola izango, ze, nola izango zen jakin nahi zutenak. Eta berrikin afarroko udal ezberdinen zorduntze datuak ezagutu genituen berrio da hain zuzen, inolako zorrik ez duen udaletxe bakarrenetako bat. Oroar, nafarroako udalen zorria, irureunda lauka bat milioi eurokoa zen 2008ko abenduaren hogeita maikan. Zifra hau aurrik urtekoaren oso antzekoa da, orduan irureunda bost kakotx bederatzi milioi euroko zorria pilatu baitzuten nafar udalek, estatu espainoleko ogasun eta administrazio publikoko ministerioak zabaldutako datuen arabera. Udalerri zudalerri, iruñeko udalaren zorrak gora egindu nabarmen azken eh, urte betean, 2008ako larogeita bederatzi milioi euroko zorriatik eunda bost milioira pasatu baita. Halako zorriek atentzioa ematen dute, batez ere zizur nagusia edo berri bezalako herrien zorpetze datuekin. Gure herriari dagokionez, milioi bateko zorria izatetik, zero izatera pasada urte beteren buruan. Mendialdea bat eskolak jardunaldi jarraia ezarri dezake datorren ikasturteari begi. Mendialdea bat zentroko ikasleen ehun bat gurasok batzarria egin zuten iragan hastean, zuzendaritzak datorren ikasturterako diseinatu duen jardunaldi jarraiaren proiektua ezagutzeko. Egitasmoa aurrera ateratzen bada Iruña herrian alakorik egiten duen lehen zentroa izanen litzateke Berriozarkoa. Mendialdea bateko zuzendaritzak azaldu duenez Nafarroako gobernuaren hezkuntza departamentuak eskola garraioa kentzearen ondorio izan da erabaki hau zuzendaritzaren arabera ondorio ekonomikoak eta antolakuntzakoak pairatu behar izan dituzte familiek neurri horrekin eta horregatik diseinatu dute jardunaldi jarriaiaren plangintza familia eta lan bizitza bateratzea albidetzen duelako eta ordutegi malgutasuna errazten duelako. Eta kirola hitz egiteko unea iritsi zaigu, larun batean jokatu zen berriozarren afarroko kirol jokoen finala taikondon kategorian. Taikondoko finala goizeko bederatzite erdietan hasi zen kiroldegian eta bertan Nafarroako hogei klubetan banatutako berreun taikondistak parte hartu zuten giro paregabean. Aur kadete eta junior mailako konbate finala jokatu zen eta baita punse sinkronizatu modalitatekoa ere, kimu aur eta kadete mailetan. Domin banaketaren aurretik Don Kirol Irol elkarteko bi kombinatuk eta klub taekwondo garesko beste batek erakustaldia egin zuten eta kirol honen arte zenbait erakutsi besteak beste jambon Kiorugi edota Austurak. Eta orain berriozar futbol elkartearen maila ezberdinaren maitzei erreparatuko diegu. hasiko gara, beti bezala, erregional eh, taldearekin galdu zuela, e, eh, barain jainen zeukan norgeiagokan lagunak taldearen kontra lau eta iru. Eta gazten, bigarren mailako gazten taldeak etxarri eranatzen kontra jokatu zuen, eta hauek irabazi bat eta huts. A, taldeak ere irabazi zuen sei eta huts salesianosen kontra. Eta kadeteak Eh, B taldeak e, Taxoaren eh, jokatu zuen salesian kontra ere eta galdu egin zuten lau eta bi. Aurrak A taldeak irabazi zuen 6B San Zerninen kontra. Eta bukatzeko aurrak B taldeak ardo izan zuen aurrez aurre eta hauek ere galdu egin zuten lau eta bi. Emakumezko futbolari dagokionean atzeratuta zegoen e, bueno, hilaren amabostean jokatu zen e, maitza bakarra dugu gainontzeko talde guztiek atxedena hartu dutelako asteburu honetan eta bueno, e, futbola sortziko futbolekoek beti gazteren kontra zukaten orgeiagoka eta irabazi zuten zazpi eta iru. Eta zortziko futbola zari garela, gizonezkoen e, taldeetara pasako gara, zortziko futbola A taldeak doneste be izan zuen aurkari, galdu egin zuten berrio zartarrek, lau eta bi. B taldeak irabasi egin zuen 0 zortzi. Zantzerninen kontra. Eta ze taldeak mehendio jorri izan zuen aurrez aurre, sei eta bat zuten berrio zartarrik. De taldekoak galdu zuten, bos iru amigoren kontra. Eta labur labur barda ere, futbito emaitzak aipatuko ditugu Berriozar akardo ardo izan zuen aurkari, zizur nagusian galdu egin zuten Berriozartarrik. Be taldea Goizibako Aranaren kontra irabazi zuen eta Z taldeak azpila gainaren kontra jokatu zuen, hauek ere irabazi egin zuten. De taldeak irabazi zuen, e, Walderen kontra. Eta E, taldearen, e, e taldeak barkatu Sanzertinen kontra galdu egin zuen. F taldeak galdu zuen ardoirekin. Eta G taldeak den aldia izan zuen asteburu honetan. H taldeak irabazi zuen, itaroa guarterekin. Eta I taldeak ardoiren eh, kontra aritu zen eta galdu egin zuen. Jota taldeak irabazi zuen mutilberarekin. Eta eta taldeak San kontra eh, galdu egin zuen. Eta azkenik e, neskak eh, ele taldekoak irabazi zuten amaiurren kontra zeukaten norgeiagoka. Música guraldias eh, mintzatuko gara orain fronte, haul batek, eh, luze iza, eh, irango ez duen, kaskarraldi txiki batek harriko du, zeru alainotu agertuko da, eta euri pixka bat egin dezake gauza gutxi. Bada ere arratsaldean ze, arratsaldean zehar odeitza purtuz joango da, eta bustitzeko aukera gero eta txikiagoa izango da. Temperaturak apur bat galduko du, egune, eguneko temperatura batxuenak zertxo baita irabaziko e, dute, eta izotza egiteko aukera txikia izanen da. Eta hau izan da, guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago tozen orduetan berriozari irratearen sintonian, FMko eun.sortzian, edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.